podchodzisz do gościa i mówisz mu tak, no się ma kurewko do pałki, oj mi lewe, dojebałem się do zera jak mojego Jaśka, pyla jala, ale fanga na kły, lutuje cię kurwa do zera, ty kurwa bez piaku, przyjmij bitkę albo się rozjebie. Aj faj, draj, poddaj się kurwa, jeszcze jedno słowo, ci te chudewity powykręcam, kup se ręce kurwa bez a ty wiesz, leszniku do kogo gadasz, legion dali do biedny smaco, ty kurwa no name mógłbym cię wykupić, bez ogarniasz i tak dla szeficka.